a, kod vas ne zna suru lem je kunil levine na pamet sad zato ćemo danas išava govoriti o suri razozirat pošto je to sura koju učimo namazu a nećemo govoriti o ikre i o lem je kunil levine pošto većina ljudi to ne uče i ne poznaju će znači, cilj nam je inšala da govorimo o surama koju učimo namazu znači, čovjek zna što uči namazu i čemu govori sura koju uči namazu to će nam biti inšala korisnije nego da govorimo o e, onome što ne učimo. Tako ćemo to prije zaboraviti. Sura Iza Zuziratil Erbu Zilzaleha je jedna od kratkih sura u posljednjem džuzu e, i Kerima. Sura kao sura ima svoju e, e, pouku, glavnu temu koju govori, a ona je sudni dan sudni dan i proživljavanje ljudi. To je glavna tema o kojoj govori ova sura. Iako se to ne vidi direktno kroz ajete, Allah subhanahu wa ta'ala govori o događajima na sudnjem danu i kao da kroz te događaje govori ljudima o proživljenju i postojanju sudnjeg dana. Mi muslimani vjerujemo da će Allah subhanahu wa ta'ala svakoga mrtvaca proživjeti poslije njegove smrti u obliku u kakvom je bio pri Znači, ne verujemo samo da će čovjek biti proživljen dušom, nego će ga Allah sastaviti od zemlje kada struhne u njoj i kada se puhne u sur, izaći će iz kabura čitav kao ono momenta kada je bio ukopan, kada je umirao. Kada je umirao. Što znači, je naša akida. I to je vrlo bitno, jer neki ljudi misle da će sudnji dan biti samo proživljenje duša. Proživljenje duša nevjernic u Mekiju nisu poricali. Ali su uvijek govorili poslaniku, ali i sedam, e ida kunna idamen oturaben, e inna leme bu'uthun, zar kad postanemo kosti i zemlja, zar će nas Allah tada proživjeti? Čudili su se od toga da Allah subhanahu wa ta'ala može da proživi čovjeka poslije kada čovjek postane kost i prah. Nisu poricali da Allah može proživjeti duše. To nije bilo problematično kod njih. Kao što nije problematično kod velikog broja ljudi kada mu kažete ja sam sanjao da sam bio u Jerusalem. Ali je problematično kada kažete ja sam za jednu noć otišao iz Mekije u Jerusalem i vratio se nazad što je bila Isra i Mirađ. Zato Mekelije, da je poslanik rekao, ja sam samo sanjao da sam odšao tamo i bio na sedmom nebu. Pa i mi kaže, sanjamo svašta, nije to problem. Ali kada kažeš, ja sam tijelom otišao, eh, to postane teško povjerovati. I to je bilo sušenje za ljude u početku Islama. A to je mama eh, poznato. Sura Ida azuzilatel erdu zilzaleha U svom prvom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala nam govori pošto prevoda nemamo prevešemo ovako albine. Odgovornost dešaka ide na njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Iza zulzilati l'ardu zilzaleha kada se zemlja svojim potresom potrese. Mi znamo da ima potresa i dan danas zemlja tresa. Događaju se ljudi su svjedoci toga. Svema na vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala pošalje u ima znak svoje moći podrma im zemlju na kojoj žive, za koju misle da je stabilna i nepomišna i da je, da je nemoguće je uništiti. Allah subhanahu wa ta'ala podrma tu zemlju da pokaže ljudima svoju veličinu. Također, Allah subhanahu wa ta'ala nekada daje da je more bude znak njegove moći. Kao što se to dogodilo sa tsunamijem i ostalim situacijama koje se događaju zadnjih, zadnjih godina. Ali Allah kaže u prvom ajetu kada se zemlja potrese svojim potresom. Kažu ženjaci, to je potres koji nikad prije bio nije, niti će njemu slično biti poslije. Poseban potres koji će potresti čitavu zemlju. Sva će se ona prodrmati. To kaže Allah subhanahu wa ta'ala Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrađatil ardu esqaleha i kada zemlja svoje, svoje težine iz sebe izbaci. Kažu ženjaci, težine misli se na mrtve, na, na mrtvace. Mi znamo da imali više puhanja u suru, ili samo jedno puhanje u suru. Šta se događa pa se prvo puhanja u suru? Svi živi pomru. Poslije drugog puhanja u suru, svi živi će iz kabura ustati. Svi, živi će, svi mrtvi će iz kabura ustati. To je, kažu učenjaci, ovaj zemljotres će se dogoditi kod drugog e, puhanja u sur. A ne a ne kod prvog. Kada zemlja iz svoje utrobe svoju težinu, teške stvari koje se u njoj nalazi, izbaci, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا I kada čovjek kaže šta joj je. I kada čovjek kaže šta joj je. Draga moja braćo, u arapskom jeziku Allah često u Kur'anu kaže kada se dogodi ovako i ovako i ovako, e sad će biti tako. Zato u početku se prva četiri ajeta ili pet ajeta Allah subhanahu wa ta'ala navodi kada se zemlja potrese i kada iz svoje utrobe izbaci svoje težine i kada čovjek kaže šta joj je, Tog dana će zemlja svoje vijesti kazivati, jer je njoj njen gospodar objavio. Ova četvrti ajet, tog dana će zemlja svoje vijesti kazivati, ova prva tri ajeta su uvod tome. Če Allah kaj, kad se ove tri stvari dogode, ovo će, će, će biti ovaj četvrti ajet. Koji će čovjek reći na sudnjem danu šta je zemlja? Kažu učenjaci, misli se na nevjernika. Jer čovjek vjernik vjeruje u sudni dan, i vjeruje da će se na sudnjem danu dogoditi određeni događaj. Dok nevjernik ne vjeruje. I vjernik se ne može začuditi. Jer je očekivao da se to dogodi. Ali nevjernika će to potrijesti i začudit će se. Pa će reći šta joj je. Šta se događa zemlji za koju je on smatrao da je boravište njegovo koje, kojem se ne može ništa dogoditi. Kaže Allah suri Jasin Kalu men ba'athana min marqadina. Ko nas proživi iz mjesta na kojima smo mrtvi spavali. To je govor nevjernika. A govor vjernika, kako je dalje ajet ide? Kalu hada ma vada rahmanu wa sadaqa mursalun. Vjernici će im reći kada oni kažu ko nas to proživi iz mjesta na kojima smo mrtvi spavali, vjernici će reći ovo je milostivi učinio i vjernici i vjerovjesnici su i poslanici su istinu e, govorili. Znači to nam Allah subhanahu wa ta'ala prenosi u suri, u suri e, Jasin. Znači upravo majtu kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada se zemlja svojim potresom potrese i kada iz utrobe svoje izbaci svoje težine i kada čovjek se začudi i kaže šta joj se događa, kaže Allah, jeume idin tu hadithu ahbaraha. Toga dana će zemlja svoje vijesti kazivati. Da li može zemlja pričati? Može li zemlja govoriti? Da kaže, hoću, neću. Jedan dio kaže, ne može zemlja pričati. I kažu ovo je metafora u Kur'anu. Mi kažemo nema metafori u Kur'anu. Sve može govoriti kada Allah hoće da ono govori. Zato na svodnjem danu doći se čovjek pred Allaha. I Allah će mu reći što si tog dana radio to i to. Pa će reći nisam. Laži. Kaže mu Allah, ja imam ti svjedoke. Ljudi te vidjeli, javno radio. I meleci te vidjeli. Usto da ga Allah vidio. Kaže on, ne priznajem ni meleke, ni ljude kao svjedoke. Ja sam svjedok sam sebi što sam radio. I najbolje je znam ja što sam radio. Kaže Allah, imaš i to pravo. Pa će mu zapečatiti usta. Kao kaže suri Jasin, El jevme nahtimu ala efuahihim. Danas ćemo zapečatiti njihova usta. Wa tukallimuna aydihim I njihove ruke će nama govoriti. Wa tashhadu arjuluhum I njihove noge će dočiti. bima كَانُوا يَكْسِبُونَ O onome što su oni radili. Pa se kaže, ruke će govoriti i noge će dočiti. Proti svakog insana koji je ruke i noge koristio haram. Tako da insan ne može pobjeći da kažemo da ga Allah subhanahu wa ta'ala i ne vidi, ne možeš sam od sebe pobjeći. Tvoji organi su kao rentakar. I Iznajemljeni od vlasnika i za njih se odgovarati. Kada budeš vraćao ono što si posudio od Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inne sema wal besare wal fuade kullu ulajke kane anhu mes'ula. Čulo sluha i čulo vida i srce, za sve će se to odgovarati Što imaš oči, što čuješ, imaš uši, za sve ćeš odgovarati i svaki organ će pred tebe svjedočiti. Govorit će pred tebe. Čak šta više, kaže Allah, na prenosi suri Fusirat, kažu nevjernici, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِبْتُمْ عَلَيْنَا I rekoše kožama svojim, zašto ste svjedočili protiv nas? Koža, kažu nevjernici, kože će svjedočiti protiv njih na sudnjem danu. A čovjek iz svoje kože ne pobjeći ne može. kaže Allah da se im kože reći qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay Allah je dao da progovorimo a on je taj koji daje da progovori ono što hoće tako da Allah ako želi se može progovori jer Allah je sve moguće mi znamo kada je poslanik alejhi selam imao jedan jedno tablo na kojem, na kojem je poslanik alejhi selam držao vazove ljudima dok mu nisu napravili, napravili stepenice, kada je posle poslanika Isa sa tog trupla sišao i popio se na, ona, na stepenice, a sahabi su čuli to drugo kako plače. Plače. A sahabi ga čuli, poslanika sa osam. Poslanika čuo, poslanika Isa prišao ovom i zagrlio ga. Tom drvetu. Jer Allah subhanahu ta'ala dao mu poseban osjećaj, da osjeća ko je na njemu stajao. I kada je shvatilo to neživo biće, vrijednost toga E, zaplakalo je. Zato kažemo, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da da, da se progovori. Zato će zemlja, kao što kaže uzvišeni, jeume idin tu hadisu ahbaraha. Toga dana će zemlja svoje vijesti kazivati. Kakve vijesti ima zemlja da kazuje? O tome je pitao poslanik Alehi Salam svoja sahave u hadisu koji bilježi imam tirmidhi za koje kaže da sahih imam hakim i bejhaki od Ebu Hureta radijallahu anhu kaže Ebu Hurete, poslanik alaihi sallam je proštao jelome izin tu hadisu ahbaraha i pitao sahabe, ete drune ma ahbaraha, da li znate koje su to vijesti? Kalu, rekoše mu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kale, fa inne ahbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha tekulu amile keda wa keda fahadija ahbaruha. Kaže poslanik A.S. Njene vijesti su da svjedoči protiv svakoga roba i robinje šta je uradio na njenim leđima. Govorit će zemlja, uradio je to i to i to su njene vijesti, kaže poslanik A.S. Znači, na sudnjem danu, prije nastupanja sudnjeg dana, pred polaganja šuna, i zemlja, kao ovaj grumen zemlje, će se doći pred čovjeka. Gdje god je počinio grije, taj dio zemlje će se doći pred tebe na sunni dan. Ako se na njem počinio hajr, on će se doći za tebe da si uradio na njemu hajr. Sve te stvari koje nas okružuju, Allah subhanahu wa ta'ala će ih uzeti kao se doke protiv nas. A zašto će to zemlje raditi? Kaže Allah, bi enne rabbeke evhalaha. Zato jer je tvoj gospodar zemlji objavio. Što je objavio? Objavio da svjedoči. Objava ne mora uvijek značiti objava, da kažem, klasična objava, preko Džibrila, alaih salam, do, do čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala kaže o majici Musa, alaih salama, وَأَوْحَيْنَا ila ummi Musa أَنْ أَرْضِعِيهِ I Musi, Musa ovoj majici objavi smo podojka. Je li Musa majka bila poslanik? Nije bila poslanik. Zato što žena ne može biti poslanik. Sad će žena tražiti prava žena. Kad čuje da žene ne mogu biti poslanici. Žena nije bila poslanik. Ali Allah kaže, ja sam objavio, kaže nema objava Ilhama. Ilhama da Allah da čovjeku u srcu da uradi određenu stvar. To je ta vrsta objave toj ženi ili zemlji, tako dalje. Znači, ne ide to klasično preko Džibrila, ali salam, kao što dolazi u Kur'an, poslaniku, salallahu, alaihi, osalam. U ovom hadisu poslanika, alaihi salam, čujemo sahabe, kada je poslanik, alaihi salam, pitao, kako su to vijesti zemlje? Kažu ashabi Allah i poslanik najbolje znaju. Zanimljivo je, ovo ovaj je odgovor sahaba, a su ga praktikovali čak i kad bi znali odgovor. Na oprosnom hađu pita i poslanik alaih selam koji je grad ovo? On u Mekki stoji. Kažu Allah je poslanik najbolje znaju. Kažu bojali smo se da poslanik alaih selam kada nas zove nekim drugim imenom. Pa nismo htjeli da kažemo Mekka. Pa kaže, za nije Mekka svijeti, svijeti grad? Kažu jes. Kaže, koji je mjesec ovo? Kažu Allah i poslanik najbolje znaju. Znaju Zulhidže, došli na hađ ljudi. Pa rešac, deveti dan hađa, svi znaju. Kažem, bojala sam se da poslanik ne zove nekim drugim imenom. Koji je dan ovo? Opet kaže Allah, njegov poslanik najbolji znaju. Iz postupanja sahaba poslanika, ali samo na naučiti jedan lijep ahlak, da kada čovjek biva upitan o nečemu, ne žuri ka odgovoru. Da kažem tako, ne pokazuje svoje mišiće. Nekada čovjek sjedi na sjelu i sjedi na uši čovjek i pitaju njega, šta misliš o ovome? Kad tam iz druge sobe čuje se, ka haram, Ko tebe pitao šta? Zašto pričaš? Nisi pitan, zašto odgovaraš? Ljudi se vole pokazivati, vole odgovarati. Vole dokazivati da nešto znaju. Iako nisu oni lično upitani. U hadisu Džibrila, alaih salam, dolaze Džibrila, alaih salam, poslanik je sam pita ga šta je islam? Poslanik koji je sam odgovara. Što mu Džibril kaže? Rekao si istinu. Šta je iman? Odgovara poslanik, alaih salam. Džibril kaže, rekao si istinu. Šta je ihsan? Odgovara poslanik, alaih salam. Džibril kaže, rekao si istinu. Kažu ashabi, začudili smo se. Pita, pa odgovara. Ja kažem, danas kod nas, kod nas to normalno. Šta je ovo? Je haram? Jest. E, kao je znam ja to da je haram. Pa što pitaš? Postupa kao Džibril ali isela. Pita pitanje i onda on posle potvrđuje da to tako. Konstantuje na kraju da je taj opredavač ili ko je doktor nauk odgovorio tačno. Što baš nije ahlak. A sad poslanika i sam nisu običavali da to praktikuju. Čak šta više, u nama danas kaže, kada budeš upitan gdje je mujo, ti kažeš Allah zna, najbolje zna. Ne kaže poslanik da. Jer poslanik ali je znao dok je bio živ. Da li poslanik ali je samo zna sad gdje je mujo? Ne zna. Zato se kaže danas Allah najbolje zna. Ma neki ljudi, kao što su sufije, oni kažu da i dalje poslanik ali je zna danas da slijedimo mi ovdje i šta radimo i šta pri sve čuje i sve zna. On to smatra istinom. A mi kažemo ne. ne poslanik alaihi selam čuje samo selam i ništa više. Jer je poslanik alaihi selam rekao za sebe, čujem selam i ništa više. Kada neko od vas poselami mene, poslanik, Allah subhanahu wa ta'ala vrati dušu poslaniku alaihi salam, pa poslanik alaihi salam odgovori. Neko kaže, pa to znači da nas svi selam dolaze poslanik, poslanik alaihi salam 24 sata živ. Mi kažemo, to je gajb. Ti ne znaš kako to izgleda. Ti poređuješ čovjeka sa danas sa tobom na dunjaluku. To je gajb, ne znam kako to izgleda. Vjerujemo da je to tako, a kako ne znamo? Nisi vidio ti poslanika i sam. Od pogrešnjak idete, draga moja braćo, kad odete ikad do nahaš, vi ćete ljudi bacaju pisma kod kabura poslanika i sam. Molbe za zapošljavanje, za djecu, za završeno školstvo. To se događa. Kažu da imam šafija mjesečno na svom kaboru u Egiptu primi 120.000 mjesečno za zapošljavanje. Molbi. Ljudi dolaze s tredbom, svaki čovjek dolazi isto na biro, što vidimo vjeti knjižicu, on tamo posadi jedno pismo. Kaže mi šejh u Kuvajtu, jedne prilike sam kao učio Medinu, završio Medinu prije 30 godina, 40 godina, kaže jedne prilike tako prolazim posle kabura poslanika i stala, kad oni se žali čiste, ona pisma što su ljudi bacili. I bat se napolje iz pa će pokupiti, ja uzmem jedno pismo kada vidim šta piše. Kad žena, kaže, napisala, ja sam se, kaže, posađao sa komšinicom Allaho poslaniče. Kaže, hoću da mi se osvijetiš za i stavila pet rijala unutra. Stavila pare unutra. sto straža, tjelohranitelji, već kako se to može naraviti. To je znači, pogrešnjak ide, poslanik, ali i selam je umro. Allah mu kaže u Koranu, inneke mejitun, o innehu mejitun. Ti ćeš umrijeti i oni će umrijeti. Da ljudi zori, Allah subhanahu wa ta'ala, svako će umrijeti. Kaže Allah subhanahu ta'ala, kullu nefsin zaiqatul maut svaka duša će smrt okusiti mala umreti kaže ulema da je iko treba ostati živ ostali bi poslanik ali selam sa umetu ali on je morao smrt okusiti pred, pred očima sahaba svojih umro i oni ga ukopali takvoga vraćamo se e, suri bi anna rabbaka halaha zato što je tvoj gospodar toj to njoj objavio jeume idin jasturun nasu eštaten li ureu amalehum toga dana će ljudi u skupinama dolaziti da im njihova djela, djela budu pokazana da im njihova djela e, budu pokazana kaže se učenjaci da će vijednici na sunjem danu dolaziti bijela lica a nevijednici će dolaziti crnih lica i to je znak kufra, a bijelo lice je znak imana. A iša radijallahu anha upita poslanika sallallahu jedne, alaihi sallam, jedne prilike o Allahu poslaniće da li će Abdullah ibn Đuda'an kako se zove jedan čovjek u džahilijetu umro prije poslanika alaihi sallam zvao se Abdullah ibn Đuda'an taj Abdullah šta je radio? E, a iša je čula A Iša ga nije zatekla da to u Mekke radi, pošto je Iša e, onaj, bila vrlo mlada u Mekke. Ali je čula da, da, da je taj Abdullah ibn Đudan radio dobra djela. Kaže Aisha, o Allaho poslanice, da li će Abdullah ibn Đudan biti nagrađen za dobročinjstvo koje je činio i za održavanje robinskih veza i za iz, na, nahranjivanje siromaha? Ima li on za to nagradu? Kaže Aisha radijallahu anha, kaže poslanice, o seleme, nema on nikad nije rekao Allahu dragi, oprosti meni moj grih. Čovjek ne nevjerni kada umre, e, on njemu se djela dobro ne priznaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala fe men ja'mel miskale zarratin khayran yarah." ko radi trunku dobra on će je vidjeti. Wa men ya'mal miskale zarratin šarra yarah." ako uradi trunku zla on će je vidjeti. Za svako dobro djelo čovjek će biti nagrađen na sudnjem danu. Za svako loše djelo biće kažnjen. Da li će nevijenik imati dobrih djelo na sudnjem danu? Ovom hadisu odgovara poslanika Ali Isra. Nema. Ne može čovjek sa kufrom imati dobro djelo na sudnjem danu. Nego mu Allah subhanahu wa ta'ala podari na dunjaluku blagodati i tako njegov bonus dobrih djela potroši na dunjaluku. Dok vijernik sve što ga zadesi, od nevolja, to mu Allah subhanahu wa ta'ala ostavi još za ahiret. A ono malo što radi, toga nagradi opet na ahiretu još više. Tako da nevjernik nikako ne može biti nagrađen na svojem danu e, sa svojim nevjestom. Sad ibn Abi Waqas, radi Allahu anhu, jedne prilike došao mu siroma, pa mu on dade dvije hurme. Čovjek, kada je došao oko sada ibn Abi Waqasa, bio je poznat ashab. Očekivao da on dao više. Kada mu dao dvije hurme, Neće da uzme. Kaže mu, zašto ne uzmeš? Allah od ljudi prima crnku dobra, a ti nećeš dvije hurme koje se vide. Ja ti dajem dvije hurme koje se vide očima, a ti ne želi da ih uzmeš. A Allah od ljudi prima zrno dobra. Jer Allah kaže, ko uradi ko zrno dobra, on će zato biti, biti nagrađen. Znači, riječ, ova, riječ zrre u ajetu označava e, žutog ili crvenog mrava koji se jedva vidi. Taj crveni mrav ili žuti, onaj mrav, jedva se vidi. Čovjek crnog lagano primijeti, ali žuti se teže vidi. Allah upoređuje to, to malo djelo koje čovjek uradi, koje smata potpuno nevažnim, sa tim mravom i kada da, da se čovjek biti za njega, inša Allahu, nagrađen. Za kraj ćemo, inša Allah, pročitati nekoliko hadisa vezani za ovu temu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, La tahkiranne minel ma'rufi še'a, Nemoj podcijeniti ništa od učinjenog dobra. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي فمكر da ispražnješ kofu vode u sud onoga ko traži vodu. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط pa makar da sretneš svog brata nasmijana lica. Kaže poslanik Ali sam, nemojte ponižavati ovako mala djela. dobra djela. To su kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrijedna, vrijedna djela. Kad se govori o vrijednosti djela, vrlo bitno je, draga braća, napomenuti i neka uvijek na umu bude hadis poslanika, ali selam, u kojem kaže Inna rajule le yetekellemu bi kelimetin la yulqi leha balen jehvi biha fi nari džehenneme sebaine harifa. Čovjek izgovori riječ, ne obraća na nju pažnju. Allah ga zbog te riječi bati u džehennem 70 godina. Ono što ti misliš da je veliki grijeh, možda je kod Allaha još veći. A što misliš da ovo što nije grijeh, možda je to kod Allaha veliki grijeh. Ti ne znaš kako Allah subhanahu wa ta'ala ocenjuje sa tvoja djela. Zato u hadisu jasno stoji, čovjek izgovori riječ, ne obraća na nju pažnju, ne si znači smata da nije rekao ništa posebno. Kao kad sedimo na sjelu pa pričamo ovako, ono, ono, ono, ono govor koji nikakve koristi nema. Možda neko od nas kaže takvu riječ, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala kazni u džahennemu 70 godina, zbog te jedne riječi koju izgovori. Tako da čovjek ne treba ponižavati i pocenjivati te, te male, male grihe e, koje, koje počini. Imam Ahmed <clears throat> bilježi da je poslanik alaih salam rekao I Iyakum o muhaqqiratu muhaqqirati zbunubi fa innehunne jeđtemi'ane ala rađuli hatta juhlikne. Čuvajte se pocenivanja sitnih grijeha oni se nagomilaju dok čovjeka ne unište. Oni se nagomilaju dok čovjeka ne unište, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Svojim bi inša Allah priveli ovo naše češnje predavanje kraju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas se koriste, oni smo čuli. Ja kuulu kao li hada, wa stagfiru Allah, alaihi wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.